frua sexa maturigio. La nuna dec duia ragio estas cie la antaua dec sesia ragio. Dum visitoi en lerneioi au en amuslocoi de iunularo, oni malcovras che la agio de maturigio aperas pli frue ol pasintece dec du iarai knabinoi shainas kiel plen crescai, sexe maturai virinoi, cae sin vestas laula virina iuna modo. Oni havas la impreson che dum la lasta iaroi tiu fenomeno ec intensigis. Tamen, tut tutmondai esploroi, montras che ne ocasis rimarchinda i changioi en la agio de sexa maturigio. Facte, gia antauigo iam ocasis en la antaua iarcento, cae gi signife mal rapidicis dum la lasta periodo. Tamen, en la dude unua iarcento, la complexezzo de frua fisica maturigio fronte de manco de psica maturigio cae de extera mondo multe pli complexa, causas serion de ciam pli dangerai condutui. Ina sexa maturigio estas complexa biologia proceso, comprenanta aperon de dua rangai sexai caracterajoi, pubai cae axelai haroi, florado de mamoi, apero de menstruo cun ovolado cae accelo de crescado. Male alla cutima opinio, signifa anticipo en la apero de la unua menstruo iam aperis en la dec naua iarcento cae dum la unua duono de la dudeca. Cai oni rilatigis gin cefe al rimarkinda plibonigo de nutrado cae viv condicioi. Tamen ecte de la meso de la du deca arcento, la vir condicioi de la logiantaro en la occidenta i landoi ne plus shangigis signife. La unua documentitan esploron oni faris en Norveguio, en la meso de la decnaua i arcento. Tiam la veraggia agio, la apero de la unua menstruo, estis dec sep iaroi. Ie la comenzo de la dudeca iarcento en Nusono gi estis dec quar iaroi, cae en Sveduio, Finlando cae Norveguio estis inter dec quin cae dec ses iaroi. En la lasta iaroi, la veraja agio por la unua menstruo de knabinoi en occidenta i landoi estas dec du como quin jaroi. Mensa maturigio tute nega al pace accompanas la fisican maturigio, cae tio havas gravain in influoi. Ie la meso de la dec naua i arcento dec sepiara knabino, ciam aperis sia unua menstruo, estis iam matura mense cae sente, cae preta por geedza vivo. Num tempe knabinoi, kiui commensas la proceson de maturigio, iam je la agio de dec du iaroi, estas ancora o infanoi, cae plene dependai de gepatrui. Tiel iunae knabinoi, ce kiui iam commensigas la monata menstruo, nur commences sian mensan ca emozian maturigion. Dum la lasta iaroi oni malcovris che contraue alla antaua vaste acceptita teso, la evoluo della zerbo tutte ne completigias gis la fino de adolescezzo. Helpe de novai esplorai metodologioi, oni nun scias che en la cerbo nervai ligiloi rilatai al preno de riscoi formigas proximume ie agio de dec du iaroi. Compare al tio i areoi, ciui respondezas primildigo de conduto cae prudento, evoluas nur proximume ie agio de dec sepiaroi crome la moderna socia medio, supersciutita per sexae in havoi, la desiro imiti la adultoin, cae plen forma corpo instigas la iunulinoin ancora o emotie nematurain sim vesti, aperi cae ofte conduti cae i virinoi. Tiu cima l'accordo seriose endangerigas ilin, cae estas la causo de gravae psicologiae problemoi. Lau place vi povas specti la suban esperantan filmeton, ciu recte rilatas alla problemoi de ge